Awit, Kabanata 46 Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig, magimbal may ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo ay ligaya ang dulot. Ang tahanang lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibot ay pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan.